Nakon toga sledi naslov da li može otac dati sinu zekijat sinu ocu. Ovo pitanje ima jedno generalno pravilo na osnovu koga možemo znači lahko ovo i drugo pitanje znači možemo ih rezonovati na osnovu tog pravila a to je da se ne može dati zekijat osobi koju je dotična osoba koja izdvaja zekijat dužna da izdržava. Na osnovu tog pravila, znači, lahko možemo znati da li čovjek određene osobi može dati zekijat ili ne može dati. Pa da li otac može dati sinu zekijat? Ne može. Da li sin može dati otcu zekijat? Može. Ne može. Zato što je sin dužan izdržavati, ne može. Ne može. Zato što je šta, sin dužan, je li dužan izdržavati babu? Vi ste kazali da je dužan babu izdržavati sina. Znači, kada sin odraste, onda babo je za doma. A tako, staneško, to bi tako nekako bilo. Dužan je da izdržava otec sina i sin otca. Pa prema tome ne mogu dati zikr. Možemo jedino dati zikr u stvarima koje nisu vezane za izdržavanje kao na primjer da je pre ovaj da je prezadužen pa da mu vrati dug zato što si nije dužan da vraća šta babin dug babo imao firmu i propala firma otišao u konkurs i on ovaj ušao u velike ovaj dugove i sada dođe sin ga mora izdržavati nema babo ništa sin nije dužan da vraća njegove šta dugove jel u redu znači njegove dugove ne mora vraćati već je dužan da ga izdržava. Pa mu smije dati od zekijata da vrati šta? Zašto? Ko će mi kazati? Negirali se. Jedan zna, zna li još neko? Ajde reci. Zato što dug zapravo nije metak onog ko treba da vrati, nego onog ko mi treba da se vrati. Nema to veze. On ga daje babi u stvari. To je jedna od skupina koji se daje. Molim? Ima veze s Zato što braćo, u redu je to prezaduženi. Zato što sin kaže, malo prije sam rekao, nije dužan da vraća babin šta? Dug. Zašto mu ne može dati da kupi sebi 10 kg brašna od zekijata? Zato što je dužan šta? Da mu on to kupuje da ga izdržava. A je li dužan da vraća njegov dug? Nije. Pa u tom slučaju babin dug biva kao da je to neka šta strana osoba. Nema veze čime sa izdržavanjem. Nema veze sa izdržavanjem. Ovo pravilo znači morate shvatiti. Ako shvatite, lako ćete moći sebe razlučiti. Protivno će uvijek biti, bit će vam nejasnoća. Znači, ako osoba koja izdvaja zekijat nije dužna da izdržava tu osobu kojoj daje zekijat, može joj, znači, dati zekijat. Ako je duža da izdržava, ne može. Babi ne može dati zekijat. Sin babi, niti babo sinu. Ali ako se radi o stvarima koje nisu vezane za izdržavanje, onda može. Sin otišao i kupio, kupio auto se za 3000 maraka. I nakon toga izgubio posao, ostao bez auta, ništa, ne može auto stoji, ne može ga prodati, ne može ništa. I dužan 1000 maraka za auto. Babi je dozvoljeno da iz 1000 maraka iz zekijata da šta? Sinu da vrati šta? Dug. Zato što ta 1000 maraka nije u sklopu izdržavanja pa biva s te strane kao da je to dao nekoj stranoj osobi. Je jasno? E, to mi je znači to. Da li je dozvoljeno ženi da da zekat svome mužu ako je od onih koji su imali zekat? Islamski učinjaci razilaze ovdje. Imam Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, i Malik, jedan rivajet imam Ahmeda, kažu da nije dozvoljeno ženi da da mužu zekijat. I kažu, to je jednostavno iz razloga, što su oni supružnici, među supružnicima je posebna veza, i na kraju krajeva ta se korist vraća kome? Njoj samoj. Ona da hiljadu maraka, ono da je kupi, jeli? Ono što mu je potrebno za mjesec dana, ili za dva, ili za tri, i tako dalje. Pa se ta korist vraća šta? Šta? njoj. Pa to kao da je čovjek dao zekat samome sebi. Jest. Tako da nije dozvoljeno znači ženi da dadne mužu zekat po mišljenju Ebu Hanife po mišljenju Malika. Dok kaže imam šafija i drugi rivajet od imama Ahmeda da je to dozvoljeno. Da je to dozvoljeno. Ima predaja kod imama Buharije da je Zeynep žena Ibn Mesauda i još jedna žena od Ensariki da su došla kod poslanika sa osaleme, pa su našle Bilala. Pa su kazale Bilalu, pitaj poslanika sa osaleme, možemo li mi dati sedaku našim muževima? Nakon što je poslanik sa osaleme posticao žene da daju sedaku. Kaže, vidio sam da ste najbrojnije u džehennemu, dajte sedaku. Pa su došle da pitaju, pa je rekla, ja imam nešto nakita, dala bi ga kao sedaku. Pa je pitao Bilal, poslanika sallallahu alaihi wasallam pa kaže može li kaže nam wa lehuma ejran ejru qarabati wa ejru as-sadaqa jeste kaže ako dadno one imaju dvije nagrade nagradu povezivanja tih znači veza i nagradu i na, jeli, ovdje se kaže rodbinski veza, misle se, jeli, zbog toga što su vezani o tazbinskom i ovaj, e, imaju nagradu e, jeli, sadake koju daju. No, pa međutim, ovdje nije poslanik, sada sad ne mislio našto, na šta, na zekijat. Došla je sadaka, posticao na sadaku. Ona došla, pitala, ja imam, kaže, nešto od, od nakita, dala bi ga kao sadaku, kao zekijat ili kao običnu sadaku. Razumije se da je to obična sadaka. Iako, znači, ne može, e, ne može se kategorički tvrditi ni jedno, ni drugo. I druga stvar, a, dozvoljeno je, znači, ovaj, a, e, a, e, kaže, imam šafija, imam Ahmed po drugom rivajtu, dozvoljeno je dozvoljeno je uh, ženi da dadne zekat svome mužu zato što ona nije duža njega izdržavati i to je ispravno mišljenje ispravno mišljenje da može žena dati mužu zekat zato što izdržavanje pada na muža, ne na ženu. A što se tiče davanja zekijata od strane muža ženi, Ibn Muzir navodi konsensus u Leme da je to zabranjeno. Zato što je to, znači, vlast ta korist. On daje zekijat njoj i nakon toga, znači, ne mora je izdržavati, odnosno, bila bi mu time olakša, bilo bi time olakšano izdržavanje. Hoće li se zekijat davati bližnjoj rodbini? Dozvoljeno je bližoj rodbini davati zekijat i oni su preči od ostalih. Preči su od drugih ljudi. Zato što je poslanik sa osreme rekao tvoja sedaka bližnjima je sedaka i spajanje rodbinskih pa tako se ima znači dupla nagrada. i imamo našto ovaj hadis jeli jeste dozvoljeno je a znači davanje sadake mužu je spajanje veza i sadaka kao što su prethodno spomenuli i došao je Ebu Talha kod poslanika sa osreme sa zekijatom pa ga je pitao kome da dam kaže poslanik sa osreme daje ga svojim bližnjim isto kod Buhari kod muslima je li dozvoljeno dati zekijat čovjeku koji je fađir fasik. Ljudi koji se pripisuju islamu mogu biti od onih koji zaslužuju zekat u tri skupine. Prvo da su ljudi koji su pokorni, koji se drže, znači, dini islama. Dalje, ljudi koji su novotari, koji su novotarima imaju bidate koji ih izvede iz vjere? Pa prvoj skupini se daje zekijat bez razilaženja, a drugoj se skupini ne smije dati zekijat bez razilaženja. Znači muslimanima koji su ispravni u svojoj vjeri i u svojem državanju za islam daje se zekijat bez razilaženja. A onima koji imaju pri sebi novotarije koje izvode van okvira islama ili ubeđenja koji izvode van islama, njima se ne smije dati zekijat jer su oni u propisu nevjernika a nevjerniku se ne smije dati zekijat po konsenzusu osim kome? koga se treba privući islam da pridobiti njegov koga srce treba, čije srce treba pridobiti ali da islam po jednom tumačuje i treće je da su ljudi muslimani no međutim nepokornici nepokornici ovi ljudi ako kod čovjeka koji daje zekijat prevlada mišljenje da će zekijatom potpomoći se u svojoj nepokornosti nije im dozvoljeno šta dati nije im dozvoljeno davati zekijat i to je stav šafijski i učenjaka i tako kao je šehr u samim tenje u svojim petvama čovjek treba gledati kome daje zekijat znači da ne bi se ljudi potpomogli na nepokornosti Jer čovjek koji je nepokoran, on zaslužuje da bude kažnjen, zaslužuje ta zir, ukor, ili da bude prevaspitan, a nikako da mu se šta, da i metak pa da bude još nepokoran, je tako? Jer većina ljudi je nepokorna svojim metkom. Jer za nepokornost treba i metak. Uglavnom je. I generalno pravi. Tako da se znači razilaže da li se daje takvim osobama ako se ako će se pomoći na nepokornosti ne daje se a ako se neće pomoći na nepokornosti a nepokoran je kaže ovema opet je preče da se daje ljudima koji su koji su pokorni ljudima koji su pokorni pa znači ako će čovjek sa a, i nekom od zekijata činiti nepokornost ovaj, ne smije mu se da znaš znači ako mu daš 100 maraka zekijata da će otići kupiti sebi sredstvo za inhalaciju. Znate šta je to? Duhan. Sebe kupi duhana, ne smiješ mu dati, znači, ko će kupiti ovaj, tamo da čita horoskop, ne smiješ mu dati. Ako će otići igrat loto, ne smiješ mu dati. Ako će otići negdje na terasu sjediti gdje ga služi gola žena, taman pio kahvu i gdje muzika udara gdje se naša braća često nađu ako lijepo sa bradama uglađenim ovaj, služe i žene koje su sve njene odjeće može stati u šaku jedno ako može smotiti i oni tako sjede tu ovaj, i razgovaraju nekakve poslove sklapaju ili tako dalje što je da ne bi bio, da nije ovaj žalostno bilo bi smiješno ne smiješ mu dati zekijat u redu znači sve što se na čemu će se čovjek pomoći nepokornosti ne smiješ mu dati jeli ne smiješ mu dati a da ne govorimo znači o nemoralu o konzumiranju alkohola i o drugim jeli porocima koji su prisutni kod mnogih muslimana Kaže Sehl ibn Abi Salih da je čuo svoga oca da je rekao došao sam kod sada Ibn Ebi Vakasa a imao sam pri sebi neki imetak pa sam upitao sada šta da učinim sa imetkom da da ga dam kao zekijat ljudima a vidiš kaže na čemu su oni kakvi su pa kaže podaj im zekijat vjerojatno da su bili znači na nepokornosti kaže pa sam došao kod Ibn Omera i Ebu pa sam upitao pitao I Ebu Sedel Hudri je to ubio. Kaže, pa smo pitao njih, pa su kazali ko da je zekijat. I obileži Ebu Ubejdu u svom dijelu. Ale muad. Sa ispravnim sedom. Može li se zekijat dati Hašimi? Benu Hašim, to su porodica Alina i Afilova i Džafarova i Abbasova i Harisova i Talibova, kako kažu islamski učenjaci ovim učenjacima nije ovim ovim uh, <laughs> porodicama nije dozvoljeno dati zekat. Zekat koji je vađib nije dozvoljeno dati ovim porodicama. Bez razilaženja među islamskim učenjacima. Jer poslanik sa osanem je rekao sadaka nije dozvoljena porodici Muhammedovoj. To je, kaže, eusahun nas. To je prljavštvina od ljudi. Kako je nazvao zekijat poslanik sa osanem? kaže da je to šta? Prljavština od ljudi. Kako ćemo to shvatiti prljavština od ljudi? Zato pa što se čisti ime, tak time je očiće, ne mislite se prljavština u svijetu da je zekrat prljav, pa da neko kaže, ne, u smislu da je to, to je ono čime si očistio svoj imetak. Time se očistio svoj imetak. Pa je s te strane znači prljavština. I rekao je, inna la tahillu lana sadaka. Nama nije dozvoljeno da uzimamo sadaku, odnosno zekiju. Jedna je prilike kada je Hasan radijallahu ta'ala mu stavio datulu od sadake u usta, kako bliže Buhari je muslim, rekao je meh, meh. Jeli, time, ga, time ga ukorava da to znači izbaci što je stavio u usta. Pa mu kaže, zar nisi znao da je nama zabranjena sadaka? Šehu sam im tem je odabrao jedan srednji put pa kaže dozvoljena je hašimiji sedaka, odnosno zekijat od hašimije. Nije šta od ostali ljudi, nego samo od hašimije. I to se prenosi od Ebu Horeire i Ebu Jusa. To se, to se prenosi od Ebu Hanife i Ebu Jusa. A, da li je dozvoljeno da se zekijat prenosi iz zemlje u zemlju? Osnova je da se zekija daje u zemlji znači gdje je izdvojen u jednom mjestu ili podjelu gdje je izdvojen da se daje to, to je osnova kako je rekao poslanik sa osnovom hadisu tu hadu min agnijanihim od rodu ala fukaraj uzima se od njihovi bogati i daje se njihovim siromašima to je osnova no međutim ako se ukaže nužna potreba da se taj zekijat znači usmjeri na neko drugo mjesto radi posebne situacije ili okolnosti koje vladaju u tom podeblju, ne smete da se to pošali i da su to ljudi tamo potrebni ne smeta, miša Allah, da se jeli zekijat pošalje u drugo mjesto. Na primjer, na zapadu čovjek živi, izdvoji metak, ima siromašnih muslimana, no međutim nema sumnje da u zemlji gdje živi ima puno siromašnijih ljudi, pa da pošalje u svoje mjesto, neće, znači, smetiti. Neće smetiti. Zekijat u fitru. Zekijat u fitru, jeli, zekijat koji se daje a, nakon ispoštenog Ramazana. Mudrost propisivanja za kratul fitra jeste dobročinstvo prema siromasima i da se njima omogući znači da se taj dan raduju sa muslimanima i da se vesele na dan Bajrama i da čovjek očisti jeli, svoj post od ružnih dijela i klevetanja. Došlo je od Ibn Abbasa, da je poslanik sa osaneme, da je on rekao, propisao je poslanik sa osaneme sadakatul fitr, čisteći tako postača od ružnih postupaka i klevetanja. I da bude hrana miskinima. I da bude hrana miskinima. Pa ko dadne sadakatul fitr prije namaza, računa mu se sadakatul fitr, a ko da poslije namaza, to je obična sadaka. Kakav je propis sadakatul fitr? Sadakatul fitr je vađib, farz, farz, jel? Zbog hadisa Ibn Omara, koga pa bliže Buhari u Moslimu, kome kaže, propisao je ili učinio je obligatnom dužnošću poslanik sallallahu alejhi ve selleme zekatul fitr četiri pregršti od datula i četiri pregršti od ječma robu i slobodnom muškarcu i ženi velikom i malom od muslimana od muslimana i naredio je da se daje prije izlaska na namaz pa tako kažu Said ibn Musaid i Omer ibn Abdelaziz u komentaru riječi Allaha te barake wa ta'ala kad efraha men tezeka i, uči, i, i uspio ona, i uspio ona ko se očisti kažu ovdje očisti se sada katul fitrom i kaže Ibn Munzir u svome djelu Leđma od svih učenjaka od koji smo čuli o propisu sada katul fitra složni su da je to farz da je to farz ko je dužan da je uh, e, sada katul fitra Sadekat al-Fitr je dužan da daje onaj pri kome se ispune određeni šartovi. Prvi je šart Islam. Jer je sadekat al-Fitr ibadet. Približavanje stvoritelju Tebara Keo Teala i čišćenje postača jeli, od onih ružnih postupaka a kafir se ne može tako očistiti. Hoće li biti kaže na ahiretu zato što nije dao ga? Neće, zato što nije bio šta? Dužan. Ima li drugo mišljenje? Biće kažnje. Zašto? Zato što su, što sam spominjao, ono pravilo, prije par predavanja. Je li nevjernik obavezan ograncima šarijata? To je razilaženje, znači, među sam slučenjaca. Ispravno je da jeste. Više mi Allah te bar kada kaže ma selekekum fi sekar Šta vas je dovoljno sekar? Šta je prvo bilo što su govorili? Nismo klanjali. A to je ogranak šarijata u odnosu na šta, na? Znači, to je praktični dio šarijata. Nismo klanjali. Onem neku nutajmul miskin. I nismo hranili siromaha. Znači, ovaj, a, obavezani su i ograncima šarijata nakon što šta? Izgovore šehadu. Jer im ogranci šarijata neće biti primjeni bez čega? Ti si obavezan namazom, ali prije namaza si obavezan čime? Abdestom. Ti si musliman. <laughs> Obavezan si čime? Abdestom. Pa ako kažeš bez abdesta, ti ispravno? Nikad. Moraš ispuniti, tako je ovdje. Uvjet nevjednik mora šehadetom doći. I onda to, ali ako to ne ispuni, bit će kažen. Tako da je na sudnjem danu bilo samo, kaže, ja sam, ili se kaže, nevjernik će biti kažen zato što je nevjernik i samo. Ne bit će kažen zato što je nevjernik, zato što nije vero u osnovi, i zato što nije klanjao, i zato što nije postio, i zato nije što nije hađao. Da sve će to biti kažen. Da sve će biti šta? Kažen. To je, to je znači razilaženje, jeli, on cilja, znači, obrancima šarijera. Dobro. Pa, bit će, znači, kažen na ahiretu, znači, ovaj, nečinjenja tog postupka. Jer je došlo u hadisu od, od imama muslima od, od uh, eh, Ibn Omara da se kaže minel muslimin. I ovo minel muslimin, koliko se sjećam, ovaj, da je došlo samo putem malika od Nafi od Ibn Omara, tim putem taj zlatni lanac prenosilaca, u jednoj se verziji navodi da je rekao minel muslimin. Pa su neki prigovorili, kaže ovaj dodatak minel muslimin je sporan. Ali ispravno da ima ovaj senedi ima, ima, ima i drugi, ima i drugi senedi koji potvrđuju ovaj dodatak minel muslimin. Tako da ispravno znači da se daje samo za muslimana. Da se daje samo za muslimana. Pa je šart, islam je šart kod džumhura u Leme. Šafijski učenjaci se slažu sa džumhurom, no međutim oni pravi izuzetak, pa kažu nevjernik je dužan da dadne za svoga bližnjeg muslimana. Jel u redu? Nevjernik je dužan da ne smoga, na primjer, sin mu primi islam, bio bi on šta dužan za njega da... Ili ima roba muslimana. Je tako? Ima roba? Da se ne više robova muslimana. Je tako? Ima roba muslimana. Pa daje za njega šta? Zekat. Kod džumhura to ne može. Zato što daje ko? Nevjernik daje za muslimana, a to ne može. I drugi šart je da je u stanju da dadne, da ima, znači, da ima da dadne, jel? Kao po pitanju čega? Zekijata, tako, da ima nisa. Ovdje je dužan da dadne onaj ko je u mogućnosti. A ko je to u mogućnosti? Predmet je spora među islamskim učenjacima. Pa jedni kažu, u mogućnosti je onaj ko ima hrane za sebe i za one koji izdržava dan i noć. Na taj dan Bajrama i noć Bajrama da ima šta dovoljno hrane sve što pređe mimo te hrane, dužan si šta? Ako imaš, jeli, u toj količini da dadne šta? Sada kako Petra. I to je stav Malikija, Šafija i Hanbelija. Dokaže imam, i oni to dokazuju braću hadisom poslanika sallallahu alaihi sallam u kome kaže ko bude prosio a bude imao dovoljno takav sebi traži vatru džahennemsku takav uzima sebi sve veći i veći udio u vatri džehennemskoj. Pa su pitali ashabi poslanika, sallahu sallam, a šta je to dovoljno Allaho poslaniče? Pa je rekao, alaih sallatu wassalam, ko ima da se zasiti za dan i noć. Se zasiti za dan i noć. I ovaj hadis bježuje Budavud sa dobrim lancem prilazaca. Uzmite ovaj hadis i primijenite ga danas na ljudi koji prosim. Koliko imaš dovoljno da jedeš dan i noć? To ti je dovoljno. Ako imaš to, ne smiješ prositi. <coughs> Daje ti se od zekijata ako ima, to je drugo. To je tvoj hak koji ti je Allah odredio. Međutim, da čovjek prosi, a ima za dan i za noć, znači, kada bi danas Balkan ovaj, prarovili cijeli, malo bi ste našli onih koji mogu prositi. Ko bude tražio, a ima dovoljno. Dovoljno je dan i noć. Hanefijski učenjaci kažu dovoljno je čovjeku ako ima misa. I tada daje šta? Tada daje sadekatu fitr. Ako ima, znači, mimo onih svojih potreba što mu treba od stana i što plaća stanovanja, ako ima mimo toga, znači, vrijednost saba da daje sadekatu fitr. I kažu, nema sadake, odnosno nema zekijata, osim ako je čovjek bogat. Osim ako je čovjek bogat. To je hadis kod Buharije, njega smo spominjali. Pa kažu čovjek koji nije bogat, on u osnovi može primiti šta? Zekijat. Može li čovjek primiti zekijat koji ima hrane za deset dana? Što smo govorili? Za koliko je poslanik sam sam ostavljao sebi? Zekijat se daje siromahu za koliko? Godinu dana. Za godinu dana. Za godinu dana mu se mo... Ako ima, ako nema, da mu se za pola godine, za mjesec dana, nije bitno. Pa kaže, u ovom slučaju taj bi čovjek mogao primiti zekijat, treba da ga da, pa ne može. Pa, ne može. Međutim, mišljenje džumura je jače. Mišljenje džumura u Leme je jače. Prvo što je došla naredba o davanju sadakatul fitra i za velikog i za malog i za muško i za žensko i za slobodnog i za roba i nije ograničeno bogatstvom ili siromaštvom. i kaže uzima se od njihovih bogati i daje se njihovim siromašnim to je došlo gdje za zekijat a ovdje nije to ograničeno dalje zekijatul fitr ne povećava se povećanjem i metka a, to je fiksno znači zekijatul fitr je nešto što je fiksno i ne povećava se kao što se povećava kao kefaret kefaret kada se čovjek treba iskupiti a imao 100 miliona je imao 10.000 i 100. Je to tako? Kefaret je isti. Za razliku od zekijata, onaj koji ima 10.000 i 100 miliona, nije isti zekijat. tako? A što se tiče Hadisa, nema sedake osim ovaj kada je ili, zekijata, osim kada upitaju Bukata, što je jeli, Hadis koji nosi, odnosi se na propisanu sedaku, na zekijat, ovaj, na imetak, narošto ako znamo da je rekao poslanik sa osanem da ima dovoljno onaj ko, šta? Ko ima za dan i za noć pa je ovaj hadis znači jasan po ome pitanju on je znači vezan direktno za temu dovoljno ti je ako imaš dan i noć daješ znači ne smiješ tražiti osim ako imaš za dan i za noć to je dovoljno ako ima dovoljno dužan je šta da mimo toga da da sada kako pitanje dužan je dati musliman zekijat taman da je u ropstvu. Ako ima mogućnost, dužan je da dani zekijat koja je habelijski učenjaka. Dok džumhur u Leme kaže mora biti čovjek slobodan. Ne daje rob šta? Sada kad to fitre. Kaže zato što rob nema svoga šta? I metka. Sve što ima to je vlasnikom. Je tako? Sve što ima to je vlasnikom. A ispravno je mišljenje ono što kažu Hambelije da se mora da i rob, jer je došlo od Isu šta? Da slobodnog i roba. Pa pogledajte, braći, kako hadis sude među mesele. Ovo je kod da je došao poslanik, sa sam stao ispred Ebu Hanife i Malika i Šafi i Mama Ahmeda, kaže, šta kažeš ti? Šta ti kažeš ti i ti? Kaže, ti su pravo. Dalje, šta? Ti su pravo. Znači, sude hadisi među čemu? Među mezhebima. I to je jedino što može, ne može presuditi mamu Ahmedu i Ebu Hanifu, niko od uleme. Teško je naći to koji može stati, možda da je ashab, neki poznati tabin pa da im presudi. To može proći svakako, ali da neko do Leme dođe, ko će presuditi između mama Ahmeda i mama Šafija? To je, taj je sebi stavio obavezu koja će vas slomiti. Slomit će mu kiču. No, međutim, može presuditi Resulullah sallallahu alaihi wa sallame i sve što su kazali nisu htjeli nego da udovolju Allahu te barek i da znači rade po sunnetu Rasulullah alaihi sallatu wa sallam. Pa ispravno mišljenje znači da se daje jer je tako došlo u hadisu Ibn Omara koga bileže Buhari i Muslim, kaže propisao je ili obligatnom dužnošću učinio poslanik sallallahu alejhi ve selleme sadakatul fitr jedan sa od od ili od, ili čete pregrešte od datula i od ječma za slobodnog i roba velikog i malog pa je hadis znači jasan pa je hadis jasan Dakle, sadekatul fitr mora se dati i mora ga izdvojiti svako ko posjeduje znači dovoljno hrane za dan i noć pred Bajram i dužan je čovjek da ga izdvoji za sve one koje je dužan izdržavati poput žene, poput djece i slično tome nije dužan čovjek da daje sadakatul fitr za svoju ženu sa kojom nije imao spolni odnos zato što je nije dužan izdržavati nije dužan izdržavati pa prema tome nije dužan i da daje za nju sadakatul fitr isto tako žena koja je bila nepokorna mužu nešto pred dva dana pred, pred Bajram ovaj, uzervozila se i hoće ići svojima hoće što da bude sa njim jel u redu i on je sviruje ništa ona po svome digla se i otišla nije dužan da plati za nju i nije dužan da je, da je znači izdržava to što je naš iz nepokornica znači nešeze nešto nešeze znači irtefa izdignuti se, izdigla se iznad muža ne drži šta odstojanje ne drži odstojanje uzdišan je Allah je braće učinio zemlje odstojanja između ljudi I kad se to ustojanja, kad se ta ustojanja poremete, onda nastaje nered. Isto tako, ako je žena kitabika, za nju se ne daje, jel, sadaka, za nju se ne daje sadaka, koje su to vrste za koje se daje, odnosno iz, koje se mogu izvediti kao sadaka, trpitri? Ovdje u hadisu spomenuto datule spomenuto i ječam. No međutim, islamski učenjaci kažu, većina njih kaže da u to ulazi sve ono što muslimani koriste kao hranu. Pa bi ulazila i riža, recimo, i kukuruz, i sve što se znači može, i pšenica, i sve što se može koristiti za hranu. I to je stav šafijski i malikijski učenjaka i odabrao je šefu islami Mutejmije. Hvala. A to što je spomenuto u hadisu, to je ono što je Rasulullah s.a.v. Uh, naveo, jeli, ili što se je koristilo najviše u Medini u to vrijeme. A nije nikako s time, znači, htjelo ograničiti samo na te, te znači, ovaj, vrste, jeli, koji su spomenuti. Pa budući da je sadakatul fitr, to je čišćenje tijela ili je za tijelo, onda je dozvoljeno sve ono što koristi tijelo. Za razliku od imetka, jer tijelo, sve to, sve to tijelo može koristiti, tako? Za razliku od imetka, njime se čisti tijelo od imetka. Imetak se čisti. Znači, čovjek svakako ima nagradu za to, ali se čisti imetak. Pa onda treba biti šta od iste vrste. Znači treba biti taj imetak koji se znači izdvaja od iste vrste. što se tiče ambelija oni kažu može samo mogu datule i može ječam i pšenica koliko je dužnost da se izdvoji ovdje imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka imamo mišljenje oni koji kažu da je dužnost izdvojiti od svakog od svake ove vrste po četiri pregašnje I to je stav Džumhura u Leme, suprotno mišljenje Abu Hanife. Oni to potkrepljuju hadisom koga bilježe Buhare i muslimu debu Sejda al-Hudrija. Kaže, davali smo sada kad ulfitru u Leme poslanika, sallallahu alaihi wasallame, četiri pregršti od hrane i četiri pregršti od ječma i četiri pregršti od datula i četiri pregršti od suhog grožđa. ili četiri pegršti od ekleta, a to je vrsta a, a, čvrstog mlijeka koja je bila poznata u njemu vrijeme. I tako smo, kaže, davali sad dok se Moavija nije, nije došao u Medinu, pa je rekao da a pšenica iz Šama vrijedi, znači li treba biti duplo više nego ono što se daje u Medini. odnosno a, kaže vidim da su dva muda od šamske pšenice ista kao četiri muda datula kaže pa su ljudi to prijatelji radili po tome a mene što se tiče kaže Bosidr Kudri ja sam kaže ostao na ome na čemu sam bio u vrijeme poslanika sallallahu alaihi i došao ovaj Hadis Ibn Omara da je poslanik sa osanome propisao ili sada je Fitr četiri pregrešta od datula i četiri pregrešta od ječma pa su kaže ljudi to procijenili da je to da se to odnosi na dvije pregršti od pšenice i drugo mišljenje je da je vađib dati četiri pregršti i to je uh, jeli da je vađe dati uh, sa osim od pšenice od pšenice se daje samo pola i to je mišljenje imama Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala i to dokazuje hadisom koga bilježi Ebu Dawud u svome sunenu kome kaže četiri pregršti pšenice vrijede za dvojicu koliko je dovoljno po dvije, po dvije pelješte. Kaže Nur Munzir, ne znamo da ima po pitanju pšenice vjerodostojan hadis. Ne znamo da ima po pitanju pšenice vjerodostojan hadis. A ovo što je došlo od ovih ljudi, misli na ashave, kaže to su imami, i nije dozvoljeno se okretati od njihovog mišljenja. Potom je spomenuo ispravne lance pronosilaca od Osmana i Alije i Buhorejre i Džabira i Ibn Abbasa i Ibn Zubeira i od njegove majke Esme da bi Bekr da su svi smatrali znači da je dovoljno pola sa i to si je pregrištili od pšenice četiri pregršti bivaju oko prilike 2 kg i 150 grama to ono što se izdvaja sada kada Peter izdvaja se prije Bajram namaza i haram je čovjeku da kasni sa izdvajanjem sadakatul fitra zato što je rekao poslanik sa osadame izdvaja se prije namaza prije bajram namaza prije bajram namaza i to je došlo tako u predaju Ibn Omara kod Buhari kod muslima I došao od Ibn Abasa da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam odnosno da je propisao je sadakatul fitr i da je to čišćenje postača i da je to hrana miskinima ko dadne sadaka fitr prije namaza računamo se sadaka tul fitr ako dadne posle namaza računamo se obična sadaka kada je vrijeme kada nastupa vrijeme obaveze sadaka tul fitr jedan dio islamskih učenjaka i to je džumhur to su šafije i malikije i hanbelije kažu poste zalaska sunca, prekidanjem čega? Ramazana i ulazkom u Ševale, tako? Počinje obaveza sadaka to kustu. Dok kaže Bohanife nastupom zore prvog dana Bajram. Znači kad nastupi sabasko vrijeme. Ovo razilaženje, kakve koristi imamo od njega? Da li nastupa na večer ili nastupa ujutru? Imamo razilaženje kada bi čovjek ispostio Ramazan i iftario i nakon iftara preseli. Kod prve skupine uleme morao bi dati šta? Sadaka tulfit. Zato što ušao u vrijeme kada je bilo šta? Obaveza da je sadaka tulfit. Dok kod druge ne bi, nije doživio šta? Vrijeme. Kod Ebu Hanife je tek nastup šta? Zore. Pa znači, ako bi preselio u tom vremenu, da li bi se trebao dati za njega sadak u fitr, sadak u fitr ili ne. To je znači, u stvari, jer je plod tog razila žene. Je li dozvoljeno davanje zekijata prije vremena? Dozvoljeno je dati sadakatul fitr dan ili dva prije vremena, tako se navodi kod Buharih muslima od Ibn Omara da je tako činio, da bi dao dan ili dva prije toga iako je najbolje i najpreće da se dadne neposredno pred namaz. I to između sabaha i bajram namaza. To je najbolje. I tu nema nikakvog razilaženja među lagu. Tako da najbolje znači u tom periodu da se izdvoji. A ako treba znači da se organizuju ljudi da kupe nešto i slično tome onda nema smetnje da se dane dan dva ranije pa i prije kada bi se dalo kada bi se tokom Ramazana dao sada kada profita bilo bi ispravno bilo bi ispravno Znači, a hadis, braći, koji se kaže, koji se kaže da je post postača okačen između nebesa i zemlje dok ne zadrkla to fitre bate. Da i hadis nije vjerodostajan. Da nos, da, onaj, da, da post negdje da je tu, ili na nebu, ili na zemlji. Sve dok ne platiš, nije tako. Post će biti primjer, ali bi čovjek bio griješan zato što nije dao šta. Sada je kato fitre. Yes. To nema veze, znači, sa istravoću posla. Ako iziđe vrijeme sada kad fitra, da li prestaje obaveza njegovog davanja? Čovjek nije dao sada kad fitr i nakon Bajrama, šta će uraditi? Mora dati nakon Bajrama. Mora izvojiti. Ali mu se ne računa šta kao? Sad, nego mu se računa kao običan se tako. Onome se tamo siromahu računa, on će dobiti svoje, tako? Njegov se hak ne smije uskratiti. No međutim, tebi se ne računa osim kao obična sadaka s tim što trebaš da učiniš te obo Allahu te barek od tada zato što se činio grijeh da li je dozvoljeno da se daje protuvrijednost umjesto znači ovih spomenutih uh, žitarica ili onoga što se već daje za sadak protuvrijednost to je lema ima podijeljena mišljenja većina ili džumur u kaže da da ovaj da nije dozvoljeno neki su dozvolili kao Ebu Hanife bilo potrebno bez potrebe neki ako ima potreba u svakom slučaju preče je davati onako kako je rekao Rasulullah sallallahu alaihi sallam a ako se ne može to ostvariti ako tome siromas nema je korist onda se dan je protuvrijednost a od toga da će mi to slijediti gdje se daje sadaka tulpitru Islamski učenjaci se razilaze koje su to skupine koje mogu primiti sadekatul fitr. Pa prvo mišljenje je mišljenje džumhura koji kažu da to mogu primiti skupine koje su znači spomenute u ajetu zekijate. Isto. Znači njih osam skupina da primaju šta je sadekatul fitr. Dokažu malikije i šeho islam ibn Tejmije da ovaj sadakatul fitr može primiti samo sirotinja. Samo fukare ili miskini da mogu primiti. I to je mišljenje ispravno. To je mišljenje ispravno. Zato što je došlo u hadisu da biva, hadisu Ibn Abasa koga smo spomenuli, sve će da smo spomenuli, biva hrana siromašnima. Šta biva? Hrana siromašnima. Pa je u hadisu pojašeno znači šta biva. Biva hrana. pa je najpriče znači da bude u hrani, znači da se daje siromašnjima. Jer je tako znači došlo u hadisu. Ja kažem, džubunu leme smatra da može se dati, znači se može podijeliti u svih ovih osam kategorija koje su bili. Ovim smo, šalom htjela, završiti poglavlje za kjata. Nama Allah, te barek, te barek, te barek učini ono što smo čuli koristim za nas i dokazom za nas a ne protiv nas spouči naše vjere sunu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ali sallallahu alaihi wa sallam wa ala alaihi wa sallam Autor je ovdje prilično skratio kad je u pitanju sadaka to fitr pa ko bude htio možete u knjizi o postu ko bude htio ko ima neka pogleda sadaka to fitr ima ne, neke stvari su opširnije malo ovaj razrađene pa ovaj možete znači dopuniti ono što ste čuli. Čim šal tamo nastaviti dalje pogledim post. Tamo je sasno pred Ramazan. Pa, ne znam, možda nećemo stići završiti. Uglavnom, sigurno jedan dobar dio posta ćemo preći. do Ramazana. Mala tri mjeseca. Nema. Nema puno. Nema tri mjeseca, manje. 20. mjeseca. 80. Ako ne završimo, uglavnom bit ćemo negdje tu pri kraju ću bez ne znam što da govorim. Še može da pitam, pa pitaj namaza. Da li u namazu gubimo namaz ako se ugutamo nešto unutar namaza? Da recimo jela što je postalo. E, ne smiješ da ne smiješ ništa gutati. Ja sam čuo da svaki ukus koji prođe kroz grlo da se ona nešto ukvari na mak. Ukus nije, ukus može proći, jer ukus može nešto je čovjek jeo, ostalo popio sok i tako da ostalo nešto u ustima od ukusa. Ukus sam kao ukus neće ne ovaj pokvariti. Jer, međutim, ako čovjek nešto pročita, ako se i nešto, to je opasno. To je Koji je učinio recimo? Nije što regulisano šerijatski, znači. Zato čovjek mora, znači, prije, prije čovjek mora prije namaza očistiti, znači, zube i usta i zaprati dobro tako da može stati na esmetalno znači na nas. Znači ništa ne smije biti. Ona je srbom. Ja sam vas zvao na vjezni za banku. Sam znate. Aha, dobro. Moguće. Znači.